Արցախում է Ամերիկայի հայկական համագումարի պատվիրակությունը։ Հանրապետությունում շարունակվում է ամառային զորակոչը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հաջորդ շաբաթ կայցելեն տարածաշրջան։ Եվրախորհրդի նախագահան առաջիկա օրերին կայցելի Վրաստան եւ Հայաստան։ Հանդիսավոր պայմաններում բացվել է Արի տուն ծրագրի 4-րդ Ստամբուլը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 70-ամյակին նվիրված Երևանյան միջազգային կոնֆերանսում ընդունվել է հրճակագիր։ 3 Արցախում տոնվել է Վարդավառը։ Հայ ըմբիշները Մադրիդում վաստակել են 3 ոսկե, 3 արծաթե եւ 1 բրոնզե մեդալներ։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սակյանն այսօր ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի պատվիրակությանը գազམ་ակերպության հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Վան Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպանը քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացման հետ կապված հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է Ամերիկայի հայկական համագումարի դերը քաղաքական, տնտեսական եւ տեղեկատվական ոլորտներում Արցախին սատարելու, մեր հանրապետության մասին աշխարհին ճշմարտացի տեղեկություններ կանոններ ներկայացնելու գործում։ Նախագահ Բակոսյանն այսօր ընդունել է Արցախում նկարահանվող առաջին հայ-իրանական համատեղ վավերագրական գեղարվեստական ֆիլմի ռեժիսոր Անահիտ Աբադին եւ ֆիլմի տնօրեն Ռուբինա Ղազարյանին։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է այս նախաձեռնությունը Արցախի մասին տարբեր արժեքավոր նյութերի պատրաստման եւ լայն հանրությանը ներկայացման տեսանկյունից, նշելով, որ այն կնպաստի մեր հանրապետությունում մշակույթի զարգացման գործին։ Հանդիպանը ներկայ էր ԼՂ ԱՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Հանրապետությունում շարունակվում է ամառային զորակոչը, պատմում է Ասկերանի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Այսօր Ասկերանի մշակույթի տան բակում տեղի ունեցավ զորակոչի հանդիսավոր արարողություն։ Մշակույթի տան բանկում առավոտից թևածում էր ազգային երկն ու երաժշտությունը, որի ուրախությունների ներքո բարի էին բռնվել նորակոչիկներն ու նրանց հարազատները։ Ասկերանի շրջանի 30 նորակոչիկներ պատրաստ են համալրելու հայրենիքի պաշտպանների շարքերը։ Հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա էր Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Սամվել Հայրյանը, աշխատակազմի ղեկավար Արթուր Մելքումյանը, հիմնարկ ձեռնարկությունների տնօրեններ, նորակոչիկների հարազատներ, ասկերանցիներ։ Ողջունելով ներկաներին ասկերանի զինկոմիսար Արծրիկ Գաբրելյանը նշեց, որ այսօրը խորհրդանշական է բոլորիս համար, քանզի հայոց բանակը համալրվում է հայոց պատմությունը սերտած նորակոչիկներով։ Համոզմունք հայտնեց, որ ծառայությունը նրանց առնական ու կամային կդարձնի, եւ երկու տարի հետո նրանք տուն կդառնան դարձած ավելի ինքնավստահ, խելացի եւ գիտակից։ Նաև հորդորեց նրանց ծառայել անձնվիրաբար ու անմնացորդ նվիրվել հայրենիքի պաշտպանությանը, ինչպես որ դա արել էր ավակ սերունդը։ Այժմ հերթը նրանցն է պաշտպանել ու պահպանել հայրենիքը եւ այն փոխանցել սերունդներին։ Արցախի ազատամարտի վետերան Կարլեն Մայլանը իր խոսքում նշեց, որ ազգային բանակում ծառայելը պատիվ է, առավել եւս հաղթանակած բանակի շարքերում։ Ավակ Սերունդին բախտ է վիճակվել սերփագրել պատմությունը եւ պատմության մեջ առաջին անգամ հաղթել մեր ընդգծված թշնամուն։ Դա հաջողվեց Ավակ Սերնդի հայրենիքին եւ ազգին անմնացորդ նվիրվածության, պատրաստվածության եւ ռազմական գործին տեղյակ լինելու շնորհիվ։ Կարլե Մայլյանը ամփորձանք ծառայություն եւ բարի վերադաս մաղթեց նորակոչիկներին, հավելելով, որ նրանց հարազատներ նրանցից միմիայն լավ ու բարի լուրերի են սпасելու։ Նորակոչիկ Դավիթ Զաքարյանի հայր Նորայր Զաքարյանը պատգամեց նորակոչիկներին թև ու թիկունք լինել միմյանց, իրենց նպաստը բերեն Արցախ աշխարհին, նրա սահմանների անառիկությանը մաղթելով ծառայություն անցկացնել խաղաղ պայմաններում։ Նորակոչիկի մայր Անուշ Գաբրելյանին անհանգստության զգացումի հետ մեկտեղ նաև հպարտությունն է համակել, քանզի այսուհետ հայրենիքի սահմանների պաշտպանությունը վստահված է նաև իր անդրանիկ զավակին եւ նրա հասակակիցներին։ Նա համոզված է, որ մեր երիտասարդները պատվով կկատարեն իրենց արժեվ դրված առաջադրանքները, ինչպես նաև անփորձանք ծառայություն մաղթեց նորակոչիկներին Միջոցառման վերջում նորակոչիկները ծաղիկներ դրեցին հայրենիքին ամենաթանկը, իրենց կյանքը զոհաբերած քաջորդիների հիշատակը հավերժացնող հուշավահանակին, երթվելով պահել ու պահպանել արյան գնով ձեռք բերված անկախությունը։ Ասկերանից նորակոչիկները հատուկ ավտոբուսով շարժվեցին դեպի մայրաքաղաք Ստեփանակերտ, որտեղ վիճակահանությամբ կորոշվի, թե ով որտեղ պիտի անցկացնի իր ծառայությունը։ Թերևս նորակոչիկների հետ ունեցած ակնթարթային հարցոպատասխանի ընթացքում համոզվեցի, որ նրանցից յուրաքանչյուրը պատրաստ է պատվով ծառայել Արցախի հանրապետությանը, պաշտպանել հայրենիքի սահմանները, անկախ նրանից, թե ով որ զորամասում կհայտնվի վիճակահանությամբ։ Իսկ նորագյուղցի Արեն Աղաբեկյանը ցանկություն հայտնեց ծառայել սահմանապահ դիրքերում։ Մեծ էր հուզմունքը տեսնելով Արցախի հանրապետության նորաթող պաշտպաններին, ովքեր հպարտության վեհ զգացումով էին համակված, քանզի այսուհետ կրելու են հայոց բանակի զինվորի պատվավոր կոչումը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հաջորդ շաբաթ կայցելեն նարաձաշրջան։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան Ֆրանսուଆ Շարպանտիեն։ Անդրադառնալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հասցեին հնչող քննադատություններին, դեսպանը նշել է, որ համանախագահներն աշխատում են ներդաշնակորեն եւ դեռ ոչ ոք նրանց գործնեությունն անպետք չի ճանաչել։ Ֆրանսիան որպես համանախագահող երկիր հավատարիմ է նրան, որպեսզի հակամարտության ընդունելի լուծում գտնվի, ընդգծել է Շարպանդիեն։ Ինչ վերաբերում է Բլիցկրիգի մասին հայտարարություններին, դեսպանը նման սպառնալիքները սպեկուլյատիվ հայտարարություններ է համարում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը հուլիսի 14-ից 16-ը կայցելի Վրաստան եւ Հայաստան։ Այցի առաջին կանգառը Վրաստանն է հուլիսի 14-ից 15-ը, իսկ Հայաստանում Եվրամիության ղեկավարը կլինի հուլիսի 16-ին։ Ռիա Նովոսին հիշեցնում է, որ Հայաստանն ու Վրաստանը Եվրամիության արևելյան գործընկերության երկրներ են, իսկ 2014-ի հուլիսին Եվրամիությունն ու Վրաստանը ստորագրել են ասոցիացիան համաձայնագիրը, որի անբաժանելի մասն է նաև ազատ առևտրի խորը եւ համապարփակ գոտու մասին պայմանագիրը։ Հուլիսի 13-ին տեղի է ունեցել Արի տուն ծրագրի 4-րդ փուլի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Արի տունցիներին ողջունել է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, նշելով, որ սիրով եւ ջերմությամբ ողջունում է նրանց իրենց հայրենիքում։ Նախարարը շնորհակալություն է հայտնել նաեւ հյուրընկալ ընտանիքներին, ովքեր ստեղծել են բոլոր պայմանները երիտասարդներին ընդունելու համար։ Նա նաեւ կարևորել է Հայաստանի Հանրապետության տարբեր գերատեսչությունները ընկերությունների մարզային ու համայնքային կառույցների աջակցությունը արի տուն ծրագրին։ Սպյուրքի նախարարը ավանդույթի համաձայն ամենակրտսեր մասնակցին 13-ամյա Արմեն Պալյանին Հորդանանից հակցրել է արի տուն ծրագրի տարբերանշանով շապիկն ու գլխարկը եւ հանձնել պայուսակը։ Ծրագրի 4-րդ փուլին մասնակցում է 153 երիտասարդ աշխարհի 10 երկրներից՝ Ռուսաստանից, ԱՄՆ-ից, Սիրիայից, Վրաստանից, Ուզբեկստանից, Հորդանանից Թուրքիայից, Ուկրաինայից, Իրաքից, Նիդերլանդերից, Իսպանիայից։ Ինչպես նախորդ փուլերին, այս փուլին եւս արի տունն ունի 4-օրյա ճամբարային ծրագիր Ծաղկաձորում։ Երեք Արցախում տոնվել է Վարդավառը, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Երեք հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկի Քրիստոսի պայծառակերպության կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում, Վարդավարի օրն է եղել։ Արցախի բոլոր եկեղեցիներում մատուցվել է պատարագ։ Մարտունի քաղաքի Սուրբ Ներսես մեծ եկեղեցում պատարագը մատուցել է Արցախի թեմի փոխարաշնորթ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը։ Օրվա խորհուրդը հոգևոր հայրը այսպես է մեկնաբանում։ Այսօրվա տոնի խորհուրդանը, որ յուրաքանչյուրս որպես քրիստոնյա, որպես Քրիստոսի հավատացողներ, եկեղեցու զավակներ պարտավոր ենք պատրաստական լինել ամեն օր այլափոխվելու, կերպարանափոխվելու ներքուզ նախ եւ առաջ, պետք է պայծառակերպվենք, այլափոխվենք մեր ծիրոջ, ինչպես որ առաքյալները արժանացան աստվածտեսությանը, Աստված իրեն հայտնեց այդտեղ, Աստվածային էությունը, մենք էլ նույնպես պետք է ձգտենք նմանվել Աստծուն, վերականգնել այն հաթարված պատկերը, որ կորցրել ենք դրախտում։ Նշենք, որ պատարագին մասնակցելու են եկել Պաշտպանության բանակի զինծառայողներ սերժանտ Արսեն Խաչատրյանը մեծ պատիվ եւ ուրախություն է համարում տաղավար տոնի ներկա գտնվելը եւ յուրովի մեկնաբանում նրա խորհուրդը ճարտարապետությունն է, իսկ ինչու Վարդավառ։ Ինչպես Վարդն է կողոմ եղած ժամանակ եւ հետո բացվում է, այդպես էլ Քրիստոսը իր մեջ ունենալով Աստվածային կերպար, այնուհետև բացվելով բացահայտեց իրեն եւ իր Աստվածությունը մենք արդեն հասկացանք Պատարագից հետո եկեղեցու բակում ավանդույթի համանձայն միմյանց վրա ջուր են լցրել, աղավնիներ թրցրել։ Իդեպ ջուր ցողելու ավանդույթը գրեթե 5000 տարվա վաղեմություն ունի։ Այն կապվում է ջրհեղեղի եւ տապանից նոյի իջնելու հետ, իսկ արցակվող աղավնին խորհրդանշում է այն աղավնուն, որը նոյը թրցրեց տապանի պատուհանից։ Տաղավար տոնը Մարտունիում վերածվեց մեծ տոնախմբության, որն ուղեկցվեց խաղերով, ազգագրական երկու պարով, առանձին ուրախություններ հաղորդել բոլորին զինվորների քեֆն ու ուրախությունը բարը։ Վերջում Սահակ վարդապետ Շաքարյան Հովհաննիսյանը օրհնեց մատաղը, որը բաժանվեց զինվորներին, մարտունեցիներին։ Բելլալալայան այսօր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված մշակութային քաղաքականություն, քաղաքականություն մշակույթի համար, մշակույթի դերը յետ 2015 զարգացման օրակարգում խորագրով միջազգային կոնֆերանսի մշակույթի ապագան, ապագայի մշակույթի խորագիրը կրող ամփոփիչ նիստին ընդունվեց Երևանյան հրճակագիրը, ըստ որի խստորեն դատապարտվեց մշակութային վանդալիզմը, որը վերջին շրջանում աննախադեպ չափերի է հասել։ Հրճակագրով հաստատվել է, որ յուրաքանչյուր ազգ իրավունք ունի մշակութային արժեքներ ստեղծելու եւ ներդաշնակ ապրելու, կոչարվեց պահպանել մշակութային բազմազանությունը։ Ամփոփիչ նիստին մշակույթի փոխնախարար Աշոտ Հովակիմյանը շեշտեց, թե մշակութային ժառանգության հանդեպ ոտնձգություններն այլ կերպ անհնար է ներկայացնել, քան մշակութային ցեղասպանություն։ Փոխնախարարը նշեց, որ երրորդյա կոնֆերանսի կարևոր ուղերձներ ժողովուրդների միջև երկխոսության եւ փոխմբռնման ուղեկցման պահպանման համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելը եւ ոչ թե ժողովրդների միջև արհեստական անջրպետներ առաջացնելը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի մշակութային հարցերով օգնական Ալֆրեդո Պերեզ դե Արմենիան շեշտեց, թե մշակութային բազմազանությունը պետք է ընդունվի քաղաքականության մեջ եւ հավելեց, թե Հայաստանը կարող է լինել առաջնորդ այս օրինակով, թե ինչպես է մշակույթը ներառվում կայուն զարգացման օրակարգում։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը վստահեցրեց, որ հետագայում հավատարիմ են մնալու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կոնվենցիային եւ շարունակելու են համագործակցությունը։ Նախարարը նշեց, թե ողջունում է այն մոտեցումը, որ պետք է միավորվեն հանուն մշակութային ժառանգության պահպանությանը եւ ընդդեմ մշակութային ցեղասպանությանը։ Նշենք, որ կոնֆերանսին մասնակցում են պատվիրակներ 45 երկրից եւ միջազգային գազམ་ակերպություններից։ Մարզասերների համար Մադրիդում ավարտված հունահռոմեական մշամարտի Իսպանիայի Grand Prix անվանումը գրող 15-րդ միջազգային մրցաշարում Լևոն Ջուլֆալակյանի ղեկավարությամբ Հայաստանի ընտրանին վաստակել է երեքական ոսկե եւ արծաթե եւ 1 բրոնզե մեդալ։ Հայաստանի մշամարտի ֆեդերացիայի փոխանցմամբ պատվո պատվանդանի ամենավերին աստիճանին կանգնել են Վարշամ Բորանյանը 71 կիլոգրամ, Էդվարդ Սարգսյանը 80 կիլոգրամ եւ Արթուր Ալեքսանյանը Ալիևյանը 98 կիլոգրամ, Արծաթե մեդալակերներ են դարձել Արամ Ջուլֆալակյանը 66 կիլոգրամ, Արսեն Ջուլֆալակյանը 75 կիլոգրամ եւ Արթուր Շահինյանը 85 կիլոգրամ։ 71 կիլոգրամ քաշային կարգում բրոնզե մեդալի արժանացել Ռաֆայել Ալեքսանյանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 16-ից 20, ցերեկը 27-ից 31 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։